Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Jihad va uning ahkomlari. 1158-savol. Jihadning ma'nosi nima? Javob. Jihad so'zi arab tilidagi jahada so'zidan kelgan bo'lib, ma'nosi kuchining berichi tirishish eng zo'r tirishchanlik ko'rsatish deganlikdir tirishish va tirishchanlik ko'rsatish ikki qatlamliq ma'niga ega bo'lib birinchi qatlamdagi ma'nisi shaxsning ma'naviy jihatdagi tirishchanligini ikkinchi qatlamdagi ma'nisi shaxsning moddiy tirishchanligini ifodalaydi bu haqqoniy urushlarda islomiy jihodlarda tirishib kurash qilishni ko'rsatadi ming yuz ellik to'qqizinchi savol har ikki ma'nidagi jihodning ma'nisi nima javob jihodning birinchi qatlam ma'nisidagi tirishchanlik ko'rsatish cho'ng jihad deb ataladi bu shaxsning barliq kuchini sarf qilib barliq gunoh masiyat va ozg'unliqlarni supurib tashlab ruhini yukseldirishi va turli gunohlardan axloqsizliklardan xususan yolg'onchilik aldamchilik gumonxo'rlik ko'ranmaslik ochko'zlik va o'chmanliklarga o'xshagan yomon illatlardan yiroq bo'lib nafsini poklashi qalbiga so'ygi muhabbat mehri shafqat adolatparvarlik suyarlikka o'xshash esil xislatlarni yerlashtirish orqali alloh taoloning marhamatiga iltifotiga va roziligiga loyiq bo'lish yo'lida tirishchanlik ko'rsatishni ifodalaydi jihodning ikkinchi qatlam ma'nisidagi haqqoniy urush kichik jihod deb ataladi haqqoniy urushni to'g'ri yo'sinda elib berishni ko'rsatadi o'limga o'zini etishni taqazzo qiladigan urushning kichik jihod nafsini poklash o'zini isloh qilishning cho'ng cihat deb atıldığı hayron qolg'uvchilar bo'lsa ularga deymizki odam ichki dunyosini tuzab nafs shaytonning har turli vasvaslarini yengmay turib qon to'kishni taqazzo qiladigan urush maydoniga o'zini atolmaydi o'zining nafsi shaytonini yengolmagan odam dushmanini yengolmaydi ming yuz oltmishinchi savol jihodning hukmi nima javob alloh yo'lida cihat qilish normal vaqtlarda farzi kifoyadir Fərzi kifoya har bir musulmonning ustiga emas, balki butun musulmonlar ammasının ustiga buyurulğan bo'lib musulmonlar ommasidin bir turkum kishilarning uni o'rindishi bilan boshqalarning gadindan saqit bo'ldigan farz jihod ba'zi sharoitlarda xuddi besh vaqt namozga o'xshashla farz ayin bo'lib belgilanadi farz ayin har bir kishi o'zi bevosita o'rindashga buyurilgan farzdir jihodning farzi ayinga o'zgarishi 1161 savol. Jihad qilish qaysi vaqtlarda farz ayin bo'ladi? Javob. Jihad tövəndəki 3 şəraitdə farz ayinə özgürüd. 1. Cihad təyinlənib mücahidlərin sepigə qoşulub bolğan kişi üçün cihad qilish farz ayindir. 2. Müslümanlar turvatqan rayon yoki davlatga dushmanlar besib kirgan vaqtda butun musulmonlarga jihad qilish farz ayin bo'lib belgilanadi. 3. davlat tarafidan ma'lum shaxslar jihodga chiqishga belgilagan vaqtda jihodga belgilangan shaxslar uchun jihod qilish farz ayindir jihodning buyurilish sababi 1162 yuz oltmish ikkinchi savol jihod qilish nima uchun buyurilgan javob islom dinida jihodning buyurilganlik sababini tuvandagidek uch maqsadga qisqartishga bo'ladi birinchi zulmga va har turli haqsizliklarga qarshi boshqalar tarafidan zo'rliq bilan tartib elingan haq huquqlarni qaytirib 3 uchinchi hujum qilg'uvchilarga radiya berish alloh taolo qur'oni karimda mundoq degan hujum qiling'uvchilarga zulmga uchirganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi surhaj o'ttiz 39 oyat islomiy jihodning prinsiplari ming yuz oltmish uchinchi savol islomiy jihodning prinsiplari qaysilar javob islomiy jihodning prinsiplari tuvandikicha birinchi birinchi bo'lib urush ochmaslik bu prinsipni qur'oni karim mundoq bayon qilgan sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi alloh yo'lida jihod qilinglar tajovuz qilmanglar tajovuzchilarni alloh rasuli yoqtirmaydi sura baqar bir yuz to'qsoninchi oyat ikkinchi tajovuz qilg'uvchilarga zarba berishda oshirvatmaslik bu prinsipni qur'oni karim mundoq bayon qilgan birov sizlarga qanchalik chaqilgan bo'lsa sizlarmi uningga shunchalik chaqilinglar sura baqar bir yuz to'qson to'rtinchi oyat uchinchi dushmanlarning tinchlikqa moyil ekanligi yoki tajovuzchilikni to'xtatadiganligi bilingan vaqtda ular bilan urush qilmasdan tinchlik uchun harakat qilish qur'oni karim bu prinsipni mundaq bayon qilgan agar ular tinchlikqa moyil bo'lsa sanmu mail moyil bo'lg'in allohga tavakkul qilg'in sura anfal 61 oyat 4 urush qilmaganlarga chekilmaslik kuffarlardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak alloh sizlarni ularga yaxshilik qilishinglardan ularga adolatli bo'lishinglardan to'smaydi 8. muntahina sakkizinchi oyat payg'ambar alayhissalom har qatim urushga chiqishdan avval musulmon askarlarga ta'limot berib sizlarga tig'tanlamaganlarni yashanganlarni ayollarni bolalarni o'ltirmanglar ziroatlarni nobud qilmanglar dushmanlarning tanlarini parchalamanglar asrlarni xo'rlamanglar deb chekilaydi imom Bukhari rivoyat 5. yomonlik qilg'uvchilarga kang qo'rsoq apocham bo'lish imkon qadar urush qilishdan saqlanish sizlar kechirsanglar kechirgan odam taqvoliqqa eng yaqindir so'ra baqar ikki 237. o'ttiz yettinchi oyat oltinchi yomonlikqa yomonlik bilan javob bermasdan yomonlikqa yaxshilik bilan javob berish orqali dushmanni do'stga aylantirish yaxshi ish bilan yomon ish barobar bo'lmaydi yaxshi xislat orqali yomon xislatga taqobil turg'in shunda qilsang sen bilan o'zining orasida adovat bor odam go'yo sirdosh do'sting bo'lib qoladi sur fusilat o'ttiz sakkizinchi oyat mushundoq po'latdek intizom va qat'iy prinsiplardan halqib islom nomidan xatolik o'tkazgan ba'zi bir islomiy jamoatlar yoki tashkilotlar bor deyilsa islom dini ularning qilmishlaridan qat'iy mas'ul emas bularni islom diniga chetish o'p o'chiq haqsizlikdir Cihad sözünün Kur'an-ı Kerim'deki mənisi. 1164. sual. Kur'an-ı Kerim'de cihad kandak məniləri kəgən? Cevap. Arab tildeki əl cihadu sözü Kur'an-ı Kerim'de tüvendeki de üç xil məndi kəgən. Birinci Allah yoludu kolu koral elip gazat qilish. Mu'minlerden özrüsüz durup cihad çıkmak Allah yoluda mallarını, canlarını tikib cihad qılğıcılar bilən baravar bulmaydı. Sürün isə 95. ayet. İkinci. haqiqatni jakarlab so'z bilan kurash qilish qur'on orqali ularga qarshi pakitlarni o'ttirg'a qo'yib barliq kuching bilan kurash qilgin sura furqon ellik ikkinchi oyat uchinchi yaxshi ishlarni qilish va amal ibodatlarni o'rindashda tirishchanlik ko'rsatish kimki yaxshi amallarni o'rindash yo'lida tirishchanlik ko'rsatadigan uning ko'rsatgan bu tirishchanligi o'zining foydasi uchundir sura ankabut ellik ikkinchi oyat 1165 savol. Cihadın yana boshqa ma'nolari bormi? Javob. İslam dinida jihadning ma'nosi va doirasi keng bo'lib, jihad o'zini ıslak qilish, yaxshi işlağı pul sarf qilish bilan bo'g'inidek, qalam bilan, til bilan va fan texnika bilan mi bilan bo'ladi. Hatto jihad Qur'on bilan bo'ladi. Qur'on bilan bo'lgan jihad Qur'onning haqiqatlarini başkalağı tashviq qilish bilan bo'ladi. Kural bilan jihad qilish Qur'on Karimning ta'biri bo'yicha qitol deb ataladi u tajovuzchilarga raddiya berish uchunli qilinadi sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi alloh yo'lida jihod qilinglar tajovuz qilmanglar tajovuz qilg'uvchilarni alloh haqiqatan do'st tutmaydi sura baqar bir yuz to'qsoninchi oyat islom dinida qurolliq jihod tinchlik bilan masalani hal qilish choralarining hammasi tugagandan keyin elinadigan eng oxirgi qarordir islom dinida yo'lga qo'yilgan jihodning shartlari intayin chingdir musulmon kishining urush maydonida saqlanishga tegishli axloqi va diniy burchi o'zlariga qarshi urush ochmaganlar bilan urushmaslik ayollar bolalar va yashanganlarga tegmaslik qarshi tarafning mol mulkini uy joylarini ziyonga uchratmaslik asrlarni xo'rlamaslik va boshqalardir yo'lsiz urushlar jihod emas islom dini mol dunyoga erishish yo'lida erki davo uchun boshqalarning ziminlarini besib olish yoki ularni bo'ysundirish yoki dinga kirishga zo'rlash uchun urush qilishni qat'iy rad qiladi kishilar islom diniga faqat o'z ixtiyori bilan kiradi ularni hech kimning zo'rlash huquqi yo'q alloh taolo bu masalani texmi ro'shanlashtirib bundoq deydi agar parvardigoring xohlas edi albatta yer yuzidagi kishilarning hammasi iymon etadi sen kishilarni musulmon bo'lishga zo'rlamsan sura yunus to'qson to'qqizinchi oyat g'animat va uningga munosibatli masalalar ming yuz oltmish oltinchi savol g'animat degan nima javob g'animat urushda dushmanlarni yenggandan keyin ulardan o'lja olgan pul mol qurol yarog' va boshqa har qandoq narsadir ming yuz oltmish yettinchi savol g'animat qandoq taqsim qilinadi javob g'animatning beshdan to'rti g'animatni qo'lga keltirgan askarlarga taqsim qilib beriladi qolgan biri musulmonlarning umumiy ehtiyojiga yetimlarga peqirlarga musofirlarga sarf qilinadi alloh taolo qur'oni karimda g'animatni qandoq taqsim qilish prinsipini e'lon qilib mundoq degan ey mo'minlar bilinglarki sizlar olgan g'animatning beshdan biri allohga payg'ambarga payg'ambarning urug' tuqqanlarga yetimlarga miskinlarga ibn sabillarga xosdir sura anfal 41 birinchi oyat oyatdagi allohga payg'ambarga payg'ambarning urug' tuqqanlarga degan uch ulush hozirgi zamonda musulmonlarning davlat xazinasiga qo'yiladi turmush qurish oila qurish cho'ng ne'mat o'ylinib oila qurish alloh taoloning insonlarga ato qilgan katta ne'mati va buyuk rahmatidir qur'oni karimdagi ayollar bilan unsi ulfat elishinglar uchun allohning ularni sizlarni o'z tipinglardan yaratganligi har xotin oranglarda mehr muhabbat o'rnatganligi allohning kamoli qudratini cheksiz rahmatini ko'rsatadigan alomatlardandir degan oyat bu ma'nini ifodalaydi surur rum yigirma birinchi oyat bu oyatdan ma'lumki har qandaq bir oila mehr muhabbat va shafqat ustiga quriladi faqat ba'zilarning osiyligi va alloh taoloning qonunidan yiroqlashib ketishi sababli bu oila a'zolarining qalbidan rahim shafqat bilan mehr muhabbat sug'urilib ketgandan keyin jannat bo'lish uchun qurilgan oila do'zaxga aylanadi oila qurish bir mo'jiza turmush qurib bir oilani ta'sis qilish chong bir mo'jiza chunki bir biri bilan yashab boqmagan birga o'smagan hatto bir birini ko'rib boqmagan va tonimaydigan biri er biri ayoldan iborat yot ikki inson bir biriga o'ylanib birga turmush qurish orqali dunyoda bir biriga eng yaqin eng omroq eng samimiy hayot sheriklariga aylanadi ular shundoq sheriklarga aylanadiki muhabbatini baxt saodatini mol dunyosini va borliq narsasini bir biriga otab tang bahrimon bo'ladi o'ylanish mo'jizasi ikki ят millat kishilarini bir yostiqqa баш qo'ygizish orqali ularni birlashtirib bir tanga aylantirdi o'ylanishdan boshqa qaysi sabab insonlarni bir biriga mundoq yaqin qila oladi o'ylanishning hukmi ming sual. oltmish sakkizinchi savol o'ylanishning hukmi nima javob o'yilnish moddiy va ma'naviy jihatlardan turmush qurishga qodir bo'la olgan kishilar uchun sunnatdir payg'ambar alayhissalom bu haqda mundoq deb ko'rsatgan o'ylinish mening sunnatim ya'ni yolumdur. kimki uningdan yuz o'raydigan u mening ummatimdan emas buxoriy va muslim rivoyat turmush qurg'uvchilarning bir birini tanlash prinsipi ming yuz oltmish to'qqizinchi savol turmush qurmoqchi bo'lgan er qandoq ayolni tanlash kerak javob turmush qurmoqchi bo'lgan er hayotlikdagi sheriki va kelajakda bolalarning onasi bo'ldigan ayolni diyonatni o'lcham qilgan holda tanlashi lozim payg'ambar alayhissalom turmush qurg'uvchilarning jo'risini qandoq tanlashi haqida mundoq deb ko'rsatgan kishilar ayollarni to'rt narsaga qarab tanlaydi ularning boyligiga chiroyiga nasabiga va diyonatiga sen eng avval diyonatlik bo'lganini tanlagan agar undoq qilmasang cho'qim ziyon tortasan buxoriy rivoyat payg'ambar alayhissalom bu hadisda kishilarning birga turmush qurmoqchi bo'lgan ayollardan talab qilishida mo'yin bo'lgan to'rt xil sababni bayon qilib oxirida diyonatni avval tanlab uni birinchi o'ringa qo'yishning lozim ekanligini ta'kidlaydi payg'ambar alayhissalom kishilarni ayolning diyonatidan xabarsiz oldi uning iqtisodiga va go'zalligiga va nasabiga yoki jamiyatga obro'yiga berilibla uning bilan turmush qurishning palokitidan ogohlantirib mundoq deydi kimki ayolni uning obro'yini ko'zlab tanlaydi ekan u xo'rliqdan boshqa narsaga erishaolmaydi kimki uni uning iqtisodini ko'zlab tanlaydi ekan u peqirliqdan boshqasiga erishaolmaydi kimki uning nasabini ko'zlab tanlaydi ekan u faqat pastlikdan boshqasiga erishaolmaydi kimki ayolini ko'zni nomahramga tikilib qarashdan avrtini haromdan saqlashni maqsad qilgan holda uning diyonatini deb oladi ekan alloh har ikkisiga barkat ato qiladi tabroniy rivoyati 1170 yuz yetmishinchi savol turmush qurmoqchi bo'lgan ayol qandoq arni tanlashi kerak javob turmush qurmoqchi bo'lgan ayol o'zining hayot sherigi va kelajakda farzandlarining otasi bo'ladigan odamni diyonat bilan axloqini o'lcham qilgan oldi tanlash kerak islom nazridagi yaxshi er uningda butun insonlik fazilatlar va arli hislatlar mujassamlangan hayotlikqa to'g'ri muomala qiladigan diyonatlik rostchil er kishidir diyonatdan va go'zal axloqlardan yiroq bo'lgan er yaxshi er sanalmaydi Ятлык болмақчы болған қыз жокалла, әгер тұрмышты бәқтілік болай десе, әң авал ислам нәзірідегі яқшы әріні таллышы, шынодек диянетсіз әрләнің сыртқы қияпытыға, мал дүниясыға, юз абройыға, али мәнсәбіге алдынып кетмәслігі лазым. Пайғамбар алейхиссалам ислам нәзірідегі яқшы әрінің қыслетлеріні қычамлыған ва uni дин bilan esil axloqdan iborat ikki javharga markazlashtirgan holda dini bilan axloqi sizlarni qoyil qiladigan qandoqli bir kishi sizlardan qiz so'rab kelsa ularni darhol o'ylandiringlar. agar unda qimmisanglar, yer yuzida cho'ng buzuqchilikni tergan bo'lasizlar degan iborani uch qitim takrorlab ta'kidlagan termiziy rivoyat chunki diyonatlik odam ayoliga o'tashga tegishli haq huquqlarni va majburiyatlarni yaxshi biladi va joyida to'liq ado qiladi ayolni hurmatlaydi qo'rlamaydi. ayollarga zulm qilib alloh taolaning oldida gunohkor bo'lib qolishdan qo'rqadi ma'lumki birovning diyonati uning haramga ko'p qitim borganligi bilan yoki cho'ng o'limo bo'lganligi yoki masjiddan qilib qolmaydiganligi bilan emas balki islomiy go'zal axloqi muomalasining durustligi va o'zining haqqoniyatchilik ekanligi bilan o'lchanadi muhabbat va uning turlari ming yuz yetmish birinchi savol muhabbat degan nima javob muhabbat qalbning mahbubi tarafga bo'lgan moyilligi demakdir muhabbat faqat qalbda bo'ladi Әр аяллық аяты пәкәт әр аял әр ішкісінің бір-бірге болған чин муаббеті болғандылы давам қылалайды вә бәқтілік, саадеттін болған несевесін алалайды. Әр аяллық аятты ортақ муаббет интайын әхметтік нәрсідір. Пак муаббет кішілі оныңдың бейхажет боланмайдыған пакез есіл бір ән-әніdir. 1172-ci sual. Dünyada qanç türlük muhabbet var? Cevap. Hazır dünyada samimi muhabbet va muhabbat deb ikki turlik muhabbat atalg'isi bor ming yuz yetmish uchinchi savol samimiy muhabbat degan qaysi javob samimiy muhabbat chin sadoqat bilan bog'langan pok muhabbatdir pok baxtli turmushning kepili huzur alovat va baxt saodatning ochqichi ko'ngilning shodlig'idir pok muhabbat qalbni gullantirdi payg'ambar alayhissalom ikki mahbub uchun nikohdan yaxshi narsa yo'q degan ibn maja rivoyat kishi birisiga ko'ngilning moyil bo'lib qolganligi sabablik alloh taoloning oldida javobgarlikqa tortilmaydi balki muhabbatni yomon yo'lga qo'llanib yo'lsizlik qilganligi uchun javobgarlikqa tortiladi insonning qalbi alloh taoloning idora qilishida bo'ladi shu inson ixtiyorsiz qalbga tushib qolgan narsalardan javobgarlikqa tortilmaydi ammo sabablar orqali javobgarlikqa tortiladi sabablar qaysi deganda ular o'zining ayoli bo'lmagan birsiga uningdan huzurlanish niyati bilan tikilib qarash uning bilan qo'l ilishib ko'rishish yoki zo'rg'a paralanish qatorliq ishlardir ko'ngliga kelsikanmas birining muhabbat tushib qilishidan saqlanish va uning muqaddimalaridan hazar qilish zarurdir bunda qilmaganda inson behuda azob chekadi chunki insonlar so'yganlarining va orzu qilganlarining hammaga erisha oladi ming yuz yetmish to'rtinchi savol soxta muhabbat degan qaysi javob soxta muhabbat qarish tarafdan vaqtliq foydalanish uchun saxtalik bilan bog'langan yo'lsiz aloqadir Мұндақланың қығалары сәмимі мұхаббәтнің хисабығы ішленген жинаяттыр. Күнімізде мұхаббәт сөзінің көплеген кішілерінің құлақларға чырайлық мұңланмайдыған болып қағалықы, мұхаббәт десе, оны гояки бір гүнах іштеп хисаплап, оныңдың нәпіретілініші, пәкәт мұхаббәт сөзінің суй істімал қылынып, yolsuzliklarga qo'llanganligi sababdan edi chunki zamonimizga bir qism erlar muhabbat shivori ostida o'zining ayoli bo'lmagan yot ayollar bilan ba'zi ayollar o'zining eri bo'lmagan yot erlar bilan yo'lsiz aloqa qilishadi ular bilan birga teatrga berishadi birga tansa o'ynaydi aroq sharob sovrinlarga birga berishadi ba'zilar ish o'rinlarida xizmat bahonasi bilan yot erlar bilan yo'lsiz aloqa bog'lashadi yuqorqi yo'lsiz munosabatlar taraqqiy qilib oxiri foish ishlarni qilish darajasiga yetib boradi buni ko'rgan xalq muhabbat degan shundoq razil qiliq o'xshaydi deb tushunib qolganlikdan muhabbat so'zidan nafrat qiladigan bo'lib qolgan shunga deymizki eng g'albilik muhabbat to'ydan keyin er ayol ikkisining o'ttirisida bo'lgan muhabbatdir ammo tegi o'ylanmasdan voyaga yetgan muhabbat garantinsiz kafolatsiz muhabbat bo'lib bundoq muhabbat ko'p hollarda qiz o'g'il har ikkisiga pushaymon va baxtsizliklarni olib keladi chunki muhabbat girdavig'i tushib qolganlarning intayin oz qismi armonlarga erisha olasimi ko'p qismi mag'lubiyatga uchrab hayotini baxtsizlikka duchor qiladi shunga eng yaxshisi inson o'zining qalbiga birsining ishqini silib qo'ydigan butun omillardan va sabablardan yiroq turishi va o'z ko'ngliga o'zi ega bo'lishi zarurdir chunki ko'ngil degan insonniki eng qimmatli narsa ishning oqibatini o'ylamasdan uni xohlagan yerga berib qo'ymaslik lozim uning palokitidan qutulish intayin qiyindir ishiq va kunlash ming yuz yetmish beshinchi savol ishiq degan nima javob ishiq qalbning mashq tarafiga bo'lgan cho'nqur moyilligi bo'lib muhabbatning eng yuqori pallasidir ishqimi muhabbatga o'xshash hibbat bilanmi bo'ladi agar uni yo'lda ishlatmasa yo'lsizlik bilanmi bo'ladi ammo o'zini tutib oladigan hibbatlik oshiq agar murodiga yetolmay o'lib ketsa shehidlar qatorida savobga erishadiganligi islom manbalarida so'zlanadi ming yuz yetmish oltinchi savol kunlash degan nima javob kunlash birovning o'z haqqiga boshqalarning sherik bo'lib olishidan qizg'inishi demakdir bu ma'nidagi kunlash muhabbatning natijalaridan sanaladi chunki odam o'zi so'ymagan birini kunlamaydi kunlash er ayol ikkisining o'ttirisida bo'ladi ayol erning boshqa ayollar bilan benormal aloqa qilishini yoqtirmaydi ustiga boshqa xotin ilishiga qarshi bu ayollarning xarakteri bo'lib yomon ko'riladigan narsa emas balki o'zining haqqidir ammo hamma ayolning erining sharoiti to'liq bo'lgan holda islomning ko'rsatgan adolatlik bo'lish prinsipini o'lcham qilib qonunli xotin ilishiga qarshi turib eridan so'zini talab qilish haqqi bo'lmaydi faqat ayol yotliq bo'lish oldida erining uning ustiga boshqa xotin olmasligini shart qilgan bo'lsa uning xetini talab qilish haqqi bo'ladi va uning bu qo'g'diladi Әрмі аялның ішкенде бір шәқс білән мұнасует бағылышыға қаршы тұрды. Әр кішінің аялны ят әрлә білән бейнормал арылыштын, yo'lsiz munosabat bog'lashdan ma'ni qilishi hatto uningga boshqalarning yomon niyat bilan so'z qilishidan qizg'inishi islom shariatida talab qilingan zaruriyatdir payg'ambar alayhissalom xotin qizlarni yot arlar bilan yo'lsiz orilishdan to'simaydigan ularning iffat nomuslarini qo'g'dimaydigan odamni dayuz deb atagan yana bir hadisda mundoq degan Үш қыл адам жәннәтке кірмейді. Оларның бірі арақтан баш аламаған адам. Яны бірі ата-анысын қақшатқан адам, яны бірі дәйіз адам. Ибн Ахмад руайт. 1177-ci sual. Күлләшнің принципі неме? Жауап. o'zining xotin qizlarini yot arlarning yomon niyatlik tamalaridan muhofazat qilish ularning yo'lsiz orilishdan to'sish islom dini nazarida va bizning milliy an'anamizda go'zal axloqlardan sanaladi o'zlarining yoritilishidagi sabab tabiatini yo'qotmagan vijdonliq insonlarda hippat namoz va xotin qizlarni yo'lliq oldi kunlash qisilti bo'ladi ammo hozir jamiyatimizdagi ba'zi kishilar o'zining ya ki bu vaqtgi shariat hükümünün bilmaganligi tufayli ayollarni kunlashda sal qarasa ba'zilar dinni suiiste'mol qilib kunlashni haddidan oshirib yetib ayollarga asossiz tuhmat qiladigan hamisha ulardan yomon gumon qiladigan ularning orqasidan josuslik qiladigan darajaga yetib qolgan bularning har ikkisi to'g'ri emas har ishning normal bo'g'ini yaxshi bo'g'inidek kunlashma o'z cheklimisidan holiqib ketmasligi lozim ayollarni kunlash deganni ko'pincha kishilar ayollardan hamish shaklanish yomon gumon qilish va ularning orqasidan josuslik qilish deb tushunishi kerak shung ular hadab ayollarni asossiz holda qorlashga oldiraydi bundoq kunlash muhabbatning dushmanidir birov bu darajada ishonch qilolmagan ayol bilan qandoqmi turmush qurudi turmush sadoqatmanlik rostchillik va bir biriga to'liq ishonch qilish ustiga qurilmamdi payg'ambar alayhissalom tuvandiki hadisda kunlashning chek chegarasini bayon qiladi kunlashdan olloh yoqtirdigan kunlashmi olloh yomon ko'rdigan kunlashma bor olloh yoqtirdigan kunlash o'z ahlini yaxshi muhofazat qilib ulardan asossiz holda yomon gumon qilmaslik alloh yomon ko'radigan kunlash bo'lsa o'z ahlini yaxshi muhofizat qilmasdan ularni dalilsiz qorlashdir abu davud rivoyat kippat nomus va uni zaiflashtiradigan omillar ming yuz yetmish sakkizinchi savol inson uchun eng qimmatli narsa nima javob insonning dunyoda eng sharaflik va eng qimmatli narsasi uning or nomusidir balki insonning nomusi uning dinining nomusni saqlash dinning eng oldingi talabi va iymonning ko'rinarlik alomatlaridan biridir bu masalada butun dinlar ittifoqdir or nomusdan ayrilib qilish o'lgan bilan barobardir har kishi uchun o'zining nomusi va ippiti shunchalik muqaddas bo'lgan yerda boshqalarning nomusi va ippitimi shunchalik muqaddasdir o'zining nomusini qo'g'dash yolda g'ururliq bo'lgan kishi albatta boshqalarning iffat nomuslarini qo'g'dishi dushmanlik va xiyonatlar bilan ularning or nomusini oyoq osti qilishdan hazar qilish kerak ming yuz yetmish to'qqizinchi savol iffat va nomusning ojizlashishiga sabab bo'ladigan omillar qaysilar javob iffat va nomusning ojizlashishiga sabab bo'ladigan omillar tuvandiki bo'shliqlardan kelib chiqadi birinchi oila mas'uliyatining o'z ahlini muhofazat qilish va yomon niyatli kishilarning tamallaridan qo'g'dashga ahamiyat bermasligi ikkinchi musulmon xonim qizlarning musulmon emas millatlarni do'rab ochiq nepiz va qisqa kiyinishi va yurish turish ham so'zlashlardagi benormal nazokatidir shunga islom dini har turli yomon oqibatlarning oldini olish uchun butun musulmon ayollarga qarata mundoq degan ilgirki jaholiyat davridagi ayollarning yasinib chiqqandek yasinib chiqmanglar namoz o'qinglar zakot beringlar allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar sura azab o'ttiz uchinchi oyat bu oyat ayollarni yot arlab boyada nepizlikdan badallarini ko'rsatib turadigan qisqilikdan tizidan oshmaydigan torliqdan badallariga choplashib turadigan kiyimlarni kiyishdan ma'ni qiladi Göhər nə çıxat tügüllər içində saxlanğanlığı və hər kişinin onu görənməyənliyi üçün şunçilik qimmətli sazavar nərsidir. Ayalmı uzun, azadə, esil kiyimlərini kiyib şəriətinin göstərməsinə uyğun yürsə, onun hörməti və qimməti aşır. Kişilər onundan haya qılır və onu qadrlayır. qisqasi o'zini xuddi go'rga o'xshash qimmatga ega qilish yoki arzimas materialga aylantirib qo'yish ayolning qo'lida uchinchi Әр аял жинсларының аммеви сорылларда арылышып олтырышы. 4. Ailede dinli tərbiyenin yoxluğu yoki kəmligi. Bir ailada haqiqiy dinli tərbiye bo'ladigan bo'lsa, uning foydasi shu oiladan yetishib chiqqan farzandlarning o'z uchun emas, balki ular yashagan mahalla, yurt va jamiyat uchunmi umum bo'ladi. oilada dinni tarbiyani o'zlariga o'zlashtirgan qiz yigitlar oilaning sharpini va numusini qo'g'dashning naqadar muqaddas va ulug' vazifa ekanligini taniydi ming yuz saksoninchi savol ayollarning ovozi avratmi javob ayollarning ovozi avrat emas biroq ayollarning qaysi bir namozga azon etishi erlarga qur'on tilovat qilib berishi joiz emas ayollarning adab axloq ichida yot erlarga normal so'zlarni so'zlashi ilm setim ishlarini bejirishi ulardan ilm ma'rifat o'rganishi ularga o'rgatishi joizdir shuningdek o'zining jo'risiga va mahramlariga adablik naqsh she'r va qo'shoqlarni aytib berishi joizdir ammo bugungi kundagi radio to'lqinlari va televiziya kanallaridan berayotgan naqshlar insonlarning qalbini kiriltiradigan ko'nglini shaytonning vasvaslari bilan mashg'ul qiladigan va mingsini har xil yomon xiyollar bilan to'ldiradigan narsalar bo'lib ularga berilmaslik kerak islom dini va ko'p xotinliq bo'lish ming yuz sakson birinchi savol islom dini ko'p xotinliq bo'lishga qanday qaraydi javob ehtiyoj tufayli musulmon arlarning birdan to'rtga birdan to'rtgacha ayolni ularning o'ttirsida adolatli ish ko'rish sharti bilan bir vaqtda nikohida saqlashi joizdir alloh taolo bu haqda mundoq degan o'zinglar yoqtirdigan ayollardan ikkini uchni yoki to'rtni olsanglar bo'ladi agar ularning orasida odil bo'lolmasliginglardan qo'rqsanglar bir xotin bilan kupoya qilsanglar bo'ladi sura nisa uchinchi oyat bu oyatda moddiy va ma'naviy imkoniyati to'liq bo'lib ko'p xotinlar orasida odillik bilan ish ko'rish ishonchisi bor kishilarning birdan кичи xotinni bir vaqtda nikoyda saqlashining joizligini ifodalaydi va ayollarning orasida odil bo'lolmaslikdan ularning turli moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdab beraolishidan ojiz keladigan kishi uchun ko'p xotinlik bo'lishning joiz emasligini ko'rsatadi ming yuz sakson ikkinchi savol nima uchun arlarning ko'p xotinlik bo'lishiga ruxsat qilingan javob shariat ahkomlarining hech biri hikmatlardan va esil g'oyalardan xoli emas har kishiga birdan ortiq ayolni bir vaqtda nikoyda saqlashiga ruxsat qilishining hikmati tuvandikicha birinchi inson ba'zi vaqtlarda birdan ortiq ayolni nikohida saqlashga haqiqiy ehtiyojliq bo'lib qoladi masalan uning ayoli tug'masi chiqib qolib o'zi bo'lsa farzand ko'rishni Ya qiladi yoki ayoli yashinib qolganlikdan yoki kesellikten uning ma'naviy ehtiyojlaridan chiqolmaydigan bo'lib qolganlik sababi bilan u boshqa bir ayolga ehtiyojliq bo'lib qoladi ikkinchi kishi birdan ortiq ayolni nikohida saqlash orqali ularning moddiy va ma'naviy ehtiyojlaridan chiqadi jamiyatga tul ayollarni turmushdan bahramand bo'la oladi uchinchi o'ylanish oilalar va qabilalar o'tirisida tuqqanlik rishtisini barpo qiladi yot oilalar orasida tuqqanlikni keltirib chiqarib kishilar o'tirisidagi yaqinlik va tuqqanchilik munosabatlari kuchlanadi mana bu payg'ambar alayhissalomning birdan ortiq ayollarni nikoyida saqlashiga turtki bo'lgan sabablarning biri bo'lishi kerak payg'ambar alayhissalomniki bu isli axloq bilan ezgu niyat hozir nada va kimda bo'lsin kishilarda axloq so'slashgan imon ojizlashgan va insof oziyib ketgan hozirgi zamonda ko'p xotin olaman deguchilarning to'lisi o'zlarining shahvoni istaklari uchun bo'lsa kerak to'rtinchi ba'zi vaqtlarda davlatda yuz bergan urush sababli erlar ko'p o'lib ketib ayollarning soni erlarnikidan ko'p bo'lib qoladigan ahvollarmi ko'riladi bu xuddi ikkinchi dunyo urushidan keyin germaniyada yuz bergandek bundaq ahvolda sharoiti yaxshi bo'lgan arlarning bir tarafdan jamiyatdagi tul ayollarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlaridan chiqish yana bir tarafdan ularni yomon yo'llarga kirib qolishdan saqlab qolish niyati bilan birdan ortiq ayolni nikoyida saqlashi sharoit taqozo qilgan ishlar qatoridan bo'lib qoladi islom dini insonlarning boshlariga keladiganlarni oldin biladigan hikmat bilan eng to'g'ri ish qiladigan ulug' yaratquvchi tarpidan kelgan bir din bo'lganlikdan insonlarning bu turli qiyinchiliklarga chora tepib bergan o'ylanguchilarning bir birini ko'rishi ming yuz sakson uchinchi savol to'ydan burun qiz o'g'illarning bir birini ko'rishi zarurmi javob birga turmush qurmoqchi bo'lgan o'g'il qizlar bir birini ko'rishi lozim ba'zi arab mamlakatlarida o'g'ilning uylanmoqchi bo'lgan qizni ko'rishni ravo ko'rmaydigan insonlar bor bu shu rayonlardagi taqlidiy urf odatlar bilan munosabatli ish ammo islom dini bu odatni rad qiladi payg'ambar alayhissalom bir hadisda biringlar uylanmoqchi bo'lganinglarda olmoqchi bo'lgan ayolni imkon qadar ko'rsin deb ko'rsatgan ahmad rivoyat islom shariatida ruxsat qilingan qarash va ko'rib olmoqchi bo'lgan ayolning yuzi va ikki qo'li bilan cheklanadi ya'ni o'ylanmoqchi bo'lgan kishi olmoqchi bo'lgan qizning yoki cho'kanning yuzi va ikki qo'liga tikilib qarasa bo'ladi chunki yuziga qarash orqali uning go'zalligini ikki qo'liga qarash orqali uning badanining qandoq ekanligini bilalaydi shuningdek bu ikkisi uchrashmoqchi bo'lganda yolg'iz uchrashmasligi balki qizning o'z och singillaridan birasi bular bilan birga bo'lishi kerak ammo to'y qilishdan burun qiz o'g'il ikkisining yolg'iz uchrashishiga va bir yerda ikkisi yolg'iz qolishiga bo'lmaydi payg'ambar alayhissalom bu vaqtda yot er bilan yot ayol yolg'iz qolmasin bu vaqtda ularning uchinchisi shayton bo'lib qoladi deb ko'rsatgan buxoriy rivoyat bu keyingi pushaymonning oldini olish va yomon oqibatlardan saqlanish uchundir